Jenny och vänner ska snart eh, ta sommarlov. Men eh, vi kände att vi vill haffa en av eh, Klubb Stockholms hårdast arbetande personer <laughs> innan vi tar semester. Bara för att få liksom ett extra, extra ryck. Eh, Johanna Schneider. Hej. Hej. Hur mår du? Jag mår bra. Hur mår du? Jo, men det är fint. Jag är lite så svettig, men, ja, men det, är inget, inget nytt. Det gör jag med vi, vi har båda två så hastat upp för trapporna ända upp i toppen av ett hus där Peter Björklund, som är producent för den här podden, bor. Ja, jag gick runt, runt på gården och bara hittade inte nummer 14. Irrade och skrek. Och bara, bara. Uh, <laughs> hårt jobbande lablade jag dig som här nu. Uh, det låter så himla tråkigt. Nej, jag tycker det låter fett. Hårt jag älskar, arbetande. Jag älskar folk som jobbar hårt. Uh, mest för att jag är så lat själv. <laughs> Men uh, du gör ju tusen saker. Uh, jobbar en del på skivbolag. Både med eh, Golden Best och egen label. Ja, men den egna labeln är superduper mega hobby. Liksom. Okay. Det gör jag typ i sängen innan jag ska lägga mig. Bossmusik. Exakt. Bra namn. Eller hur? Bra logga också. Vi, hur skulle du beskriva loggan? Mm, den är faktiskt inspirerad av en så här gammal rysk typ. Vi började med att kolla så här alla så sista bossar i alla de här gamla klassiska tv-spelen. Mm. Och hittade typ sen någon så rysk sista boss typ. Och så kom så vi var den hårdaste ja, bossen? Ja men typ så. Eh, och så, ja, så blev det en jävligt bra logga. It's all about logos som jag brukar säga. Vad är det för typ av musik som man kan höra på bossmusik? Eh, det skrev jag ett mail till dig tidigare. Jag vet inte om mm. du såg den formuleringen men det är visa var skåpet ska stå house typ. Så fett. Så jag har försökt, vi pratade om det i, nu i helgen, att jag väldigt ofta har försökt så här, eh, direkt översätta det till engelska, mm. men det går inte. Yeah, release show where the lockers should stand. De fattar ingenting. De bara, va? Så, men du fattar ju precis vad jag menar, eller hur? Typ. Ja, det är klart. Ja, man ska bara visa vad skåpet ska stå. Liksom. Mm, bossig, bossig stil. Mm. Du eh, gör ju tusen grejer på trädgården också. Ja, egentligen mest under bron. Mm. Mm, men sen så eh, blir det väl daytime sessions också. Just och så det. spelar jag ju typ program. Ja. Uh, Stockholm Murder Girls, mm. också ena halvan. Ja, det är min, eh, vad ska man säga, det är så fånigt, men det är min duo med min bästa kompis. Mm. Och uh, för de som inte vet det så är det låter, om man inte vet var namnet kommer ifrån så låter det lite töntigt. Men det finns en duo som heter British Murder Boys mm. som är typ så legender i technovärlden och det är liksom en tribute till dem. Fint. Mm. Vi ska få höra musik som du gillar, lite musik från Bossmusik just. Ja, eh, du superduper premiär. Så roligt. Men mm. som vanligt så börjar vi med någonting helt annat. Det kommer bli skitsat idag. Det kommer bli så här, Men det är typ så jag känner mig. varannan det... Eh, techno, varannan mm. dancehall typ. Det låter som jag. <laughs> Don't know true love never dies, you know? Baby, you make me high like a five years mother TT. Customer care, girl, that's how you treat me. Wine for me, baby, the artillery. Sex and the city burn all calories. And if me call you a freak, we we sell a V. I this your love, you're not ordinary. Every girl I figure belong go called Hillary. I mean, nah, this you I'm not a distillery. Hello, girl, come in my me room, lie down. Baby, you have to get my love. Honey, the one your name, right as Forever, babe. Baby, it coming like semicolon. Forever, this a love for a lifetime. You never left me lonely. Me, me, me love you, me baby. Customer care, gonna so you treat me. Customer care, gonna so you treat me. Customer care, gonna so you treat me. Customer care, gonna so you treat me. Baby, me nah give you bun car, you no eat cheese. Now make you blue like you be VG. Wine for me, baby, beat for me, please. Praise pan the king, gal, bubble got queen. One pull a door, I'll give you few keys. But baby, you can't give me two peas. Gaza a star like at the movies. Watch the girl with the ahas and the oobies. Hello, girl, come in on me room, lie down. Baby, you have to get my love. Honey, the one your name right down. Forever, babe. Baby, it coming like semicolon. Forever, this a love for a lifetime. You never left me lonely. Me, me, me love you, me baby. Customer care, gonna so you treat me. Customer care, gonna so you treat me. Customer care, gonna so you treat me. Customer care, gonna so you treat me. Mm. Vad tycker du om det här? Jag förknippar dig med ganska hård musik. Alltså jag, jag lyssnar ju verkligen på allt. Ah. men är det någonting som jag faktiskt inte lyssnar så mycket på så är det dancehall. Varför det? Jag vet faktiskt inte. Alltså jag har ändå haft en period när jag gillade hela den här tropical-grejen. Ja. Jag är från Uppsala. Mm. Och du vet såhär Mashup International. Just det. Men, är det någonting liksom i vattnet där som gör att man gillar tropisk bas? Eh, jag vet inte. Jag vet inte. Det känns bara... Det är väldigt såhär glatt och typ såhär parkvänligt. Ja. Och det känns lite såhär kompatibla med såhär studentnationsdrinkar. Det är lite spexigt. Ja, men ja, för, ja alltså nu, nu det är taskigt om jag säger så. Men lite, fast på, på, kanske på ett bra sätt. De är ju himla goa, Mashup International. Jag älskar dem. Jag älskar dem. alltså, det är mina ehm, idoler. Liksom. Men du har liksom gått åt ett annat håll. Var, har du gjort revolt mot det, det tjecka studentlivet i Uppsala? Nej, jag... alltså det har jag inte. Jag, jo, jag hatar studenter. <laughs> Men eh, jag lyssnade ju typ på sån här musik också. Mm. Fast först lyssnade jag på punk från punk till någonting... Till kickdrum, eh, till Allan Edwall, till typ... Ja. Va, vad, är, vad är det vi har eh, i bakgrunden här? Ja, det är en låt som Alexander Berg, Doris Burg, spelade för mig igår. Mm. Vi spelade ihop igår på Trädgårdens baksida. Och han bara kom över och bara skulle spela lite tracks typ. Och alla hans tracks är så jävla feta. Och då spelade han den här och jag dog typ. Vad är det vi lyssnar på Johanna? Ja, ja, vi försökte komma fram till hur man skulle uttala det. Mm. Det är mm. alltså Fabe eller Fabe, F-A-B-E. Mm. Sketch 3 heter låten på ett tyskt label som heter Valioso. Men du, du hade någon slags känsla för att det kanske skulle va, kunna vara rumänskt. Varför Men, tror du det? Därför att den här typen av musik är rumänernas musik. Så mm. min, minimal, hela den här minimal grejen liksom. Mm. Vad, är, vad är det som uh, du gillar med det här? att det bara är trummor och bas typ. Så mjukt också. Mm, men det är nice. Men det som är så fett med den, med den här rumänska grejen. Att det, är så här, det, är ganska, det kan vara ganska trippigt, ganska mörkt, men det är fortfarande så himla så floating och typ fjäderlätt mm. alltihopa. Bara ligga och studsa på ytan, liksom. ja, Det är väldigt enkelt att dansa till. Det finns alltid typ en snare eller en, en clap som man kan liksom dansa till. Typ. Mm. Vad, vad vill du vara när du lyssnar på det här? Eh, gud, jag var ju faktiskt på Sunwaves i Rumänien för första gången i år. Och vad är det? Det är en eh, en festival på, på så rumänska rivieran, alltså mm. på stranden, där det bara är de, alltså, de, den här typen av musik, hela festivalen. Skitbra DJs, skitbra ljud, det är så rumänskt soundsystem typ. Och inga coola, det är bara så här. <laughs> nej, men det är bara, men det är så mycket prasselbyxor och typ t-shirtar. Alltså det är så himla nice och bara, där vill jag vara när jag lyssnar på det Citat, prasselbyxor och t-shirtar. Mm, det, det, det är det jag är ute efter. måste vara fel på mig eller hur jag tänker jag vill aldrig stressa fram För livet nu är bättre Leslie, när ska du ändra dig? Lyssnar du inte på vad min mamma sagt Jag vill inte fastna helt och det får hända när det händer, jag behöver ingen stress som bekymrar mig. För jag gör min grej, jag kan säga till dig vad jag vet. För jag var där, jag var där. När du anar det som min släpper till. Finns kärlek där och kan smyga på en. Men kärleken, ja den hittar oss. Även om vi vill springa från den. Alla vill ha närhet, närhet. Alla vill ha närhet, närhet. Alla vill ha närhet, närhet. Även om vi vill springa från den Men det får hända när det händer, jag behöver ingen sväng Som bekymrar mig, för jag gör min grej Jag kan säga till dig det jag vet För jag var där, jag var där När du anade som min snäppe till Finns kärlek där och kan smyga på en Och kärleken, ja den hittar oss Även om vi vill springa från den Alla vill ha närhet, närhet Alla vill ha närhet, närhet Alla vill ha närhet, närhet Även om vi vill springa från den Mellow uh, eh, stil här med Leslie Tay mm. och Cherry. Premiär uh, för Alla vill. Ett smakprov från uh, eh, oh, Leslies Cherry också. platta. Ja. Nice. Det är så mysigt att hon kom liksom in på halva. Så fett. Halva Fan vad jag älskar henne och Anna Melinas Ja. Alltså jag lyssnar på den hela tiden. De är, ju bara för bra som personer också. Ja, och tillsammans. Och, om, om ni inte har hört avsnitten när de är med och gästar så måste ni lyssna på det. En shoutout till de två som jag älskar. Ja. Så wow. bra. Uh, eh, Mellow pratade vi också mycket om i det avsnittet, att det, det var liksom Sherrys bästa sinnesstämning mm. uh, på något sätt. Att mm. Det är det hon vill göra när hon gör musik. Vad, vad, vad har du för sådana bästa liksom, modes? Jag vet inte, jag gör ingen musik. Nej, men, men jag, eh, jag vill... Jag, jag, du lyssnar? Det ska vara ganska allvarligt. Typ. Mm. Det är drama men ändå med så här, eh, ljuset i tunneln-känsla. Liksom. Det låter ju skitbra. Mm. Vilka, vilka är bäst på det? Oh, gud, det finns många. Det är bara men, rumänerna. Ja, exakt. <laughs> Nej, men vadå? Doris Burg, min bästa kompis, mm. är ju king på det där. Men det blir som att dansgolvet är en armé. Mm. En stillastående armé liksom. Som bara... Lite hotfullt. Ja, exakt vad, är det vi har smyga igång här i backarna? Eh, det är då min andra, min andra bästa kompis Robin Jonsson som också heter Kalla Vila. Mm. Som, det här är en så sjuk historia för att så här, han, han, första gången han spelade typ under bron, eller nej det kanske inte var första men han spelade på under bron i alla fall. Och jag springer upp i Båstad och bara jag måste ha trackat dig på det här, vad i helvete är det? Och han bara va? Det är ju min låt så mm. Och då tjatade jag på honom i typ hur många månader som helst om att jag skulle få släppa den. Mm. Men då ville han släppa den på sitt, eget label. Men nu har han äntligen gått med på att jag ska släppa den här. Och jag tycker att den här låten är så jävla fet. Supernytt. Alltså super, mega premiär. premiär. Premiär, hur känns det? Så fett. Jag alltså, älskar får... ju när folk tar med sig eh, helt spillans nya mm. egna mm. grejer. Uh, berätta igen vad det är. Det är stort där. Ja. Eh, Kalla Vila, mm. Boss 006, kommer efter sommaren. Vad heter låten? Eh, jag vet inte om den kommer heta det, men filen nu, den är inte ens mastrad eller helt färdig. Men jag fattar. Lönnmördare heter den här va? Mm. Mycket mord, eh, mordtema ja. på Jenny Werner idag. Men jag tänker att det, att det klär min mörka aura lite. Ja, det är absolut. <laughs> ja, det känns ju som att man får liksom någon slags feeling för vad du, vad du är inne på. Mm. Uh, Men jag tog verkligen bara med mig dansmusiker också. Ja, jag, jag tänkte att det, var, att det var det jag skulle göra. Ja, det känns eh, så fett. Vad valde du bort? Men först tänkte jag lite så här, bara, ja, men jag jobbar inte på Golden Best också. Eller mm. vet, ska man göra det? Men det känns som att det har varit för lite kickdrum i Jenny Vänner. Absolut. <laughs> och nu, nu kände jag så här, men gud, vi kan ju inte bara köra den här varannan, eh, liksom, varannan rap, varannan techno. Så nu har jag smugit in en låt som, den är inte sprillans ny, men det är någonting som jag har lyssnat på väldigt mycket de senaste veckorna. Mm. Uh, eh, DJ Kotze. Kotze. Mm. Kotze. Som betyder bajs. Gör det? Ja, den heter DJ Bajs. Liksom. Ha, men han verkar ju ganska spexig som person. Ja, men han har en bra aura tycker jag. Ja. När han spelade på UB, det var så här. Jag bara stod och tittade på honom och bara, fan vad han är härlig. På vilket sätt? Jag vet inte. Det var bara någonting. jo, men han bara... Man vet ju om någon är härlig. Mm. Och man ser det på honom. Han är härlig. Jag tycker också att man, det kan vara ganska skönt just i den där världen när många är liksom så här serious DJ ja, eh, liksom på pressbild. Ja, så sitter han på någon konstig... Ja, i, trappa typ och bara ser ledsen ut. <laughs> Men så sitter han på någon konstig motorcykel eller en, en ren eller något mm. på sina skivomslag. Ja exakt. Eh, och bara, det är ett snyggt skivomslag där när han sitter på något. Mm. Och eh, den här Didi Kicks-samlingen eh, eh, mm. som kom nu också så här, den är rolig för att den är himla, det känns som att han har koll på massa olika sorters ja, kul verkligen. musik och bara mixa ihop det. Ja, men sådana personer är verkligen selectors liksom. Ja. Det finns liksom ingen, det blir inte så credit liksom. Det, är bra, det som är bra är bra. Jag får någon slags, lite så släkt, släktskap med Axel Boman och det, det gänget väldigt, också. Ja, men, men det känns lite som att de går... Lite lekfulla. Med. <gasps> Ja, men uh, du har ju säkert hört den här tusen gånger, men vi kör, vi kör den. Mm. Den är mysig. drug ecstasy. I heard you say once that a lie is sweet in the beginning and bitter in the end. And truth is bitter in the beginning and sweet in the end. I have been meditating, but I don't have the experience of people report from the drug ecstasy? Is the drug like the lie and meditation the truth? Or am I missing something that could really help me? drug ecstasy. I heard you say once that a lie is sweet in the beginning and bitter in the end. And truth is bitter in the beginning and sweet in the end. I have been meditating, but I don't have the experiences people report from the drug ecstasy? Is the drug like the lie and meditation the truth? Or am I missing something that could really help me? en riktig knarklåt mm. spelar vi nu. <laughs> Ecstasy med DJ Kosse. Vad tycker du om det här? Jag tycker det är bra. Mm. Det är, ehm, ja, man ser ändå tillfället när man ska spela den framför sig. Liksom. Vad är det för tillfälle? Ja, men det är så här, jag tänkte sista setet, det börjar lida mot sitt slut. Mm. Typ. Gärna utomhus kanske. Ja, vi har pratat väldigt mycket nu under våren om så här, låtar man vill höra när solen går upp. Typ. Mm. Det är ju ändå en speciell känsla i sån ja, musik. verkligen, verkligen. Ja, men förra sommaren var jag så här, jag bara jag fick mitt första så här, utomhus ganska halvtidigt gig typ mm. på, på ett riktigt fett ställe. Jag bara fan vad jag inte vill ha techno utomhus. Var var det någonstans? Samspel. På, ute på Ekerö, alltså superidylliskt, mm. jättevackert. Och jag bara, men jag kan inte spela techno, det skulle inte jag vilja höra heller. Nej. Så jag bara gick hem och bara, jag har köpt minimal ganska länge men jag har liksom aldrig inte inte i ett kontext att jag ska spela det. Nej. Så jag bara gick hem i två veckor och bara satt uppe varje natt och bara letade tracks typ. Mm. Och kommer till samspel med så här, alltså jag kanske hade med mig en skiva jag hade spelat förut ute och bara vad fan håller jag på med? <laughs> Och så gick det skitbra. Ja. Vad var det för musik då? Ja, men det var liksom mm, trummigt, alltså typ den låten som den sketch 3-låten fast mm. kanske lite pumpigare men den typen, bara, alltså jag vill göra ett sätt med bara trummor typ. Ja. Det, kom, det den sista låten som jag ska spela, mm. det är en sån låt typ. Vi, uh, vi kör igång med ditt, uh, vad blir det, tredje, tredje låtval? Mm, vär, världens vackraste låt typ. Va, vad är det för någonting? Paul Kalkbrenner. Mm. Da, da, da, så alltså, okredit, så fett. um, <laughs> Monoplay. Gammalt, nytt? Ah, jag vet inte. Alltså jag tänker 2002 för att det låter som det, men jag tror att det är typ 2006 kanske. Du har liksom smugit in en, en, eh, en gammal goding i en vänner som bara handlar om ny musik. Jag vet, jag är ledsen. men jag tänker att den här är för fin för att inte... Jag bara rapar din show här, sorry. Ja, det är helt okej. Men uh, berätta mer om den. Varför, om du ska välja liksom en låt det är, den, det är den här du väljer från eh, liksom, Ja men senaste... det är för att är, jag har lyssnat så himla mycket på den på senare tid och jag känner väldigt mycket för den låten. Och mm. så här, jag, vill, jag vill alltid komma till en punkt när jag spelar där jag kan spela den här låten. Men man kan liksom inte göra det om det är så tjoigt och tjimmigt utan det måste finnas så ett Gud vad jag pratar kaos. Men det måste vara lite allvarligt liksom. Ja. För den här låten får liksom inte spelas i fel. Jag tycker att den här är liksom så pass bra så att man inte alltid förtjänar att lyssna på den. Alltså inte ens jag. <laughs> Men då vill jag gärna föra mig in på det, till det punkten när jag får lyssna på den. Typ. Du, du har sagt att du hatar nostalgi. Mm. Det, det, där eh, identifierar jag mig väldigt mycket med. Mm. Eh, men det finns ju sån musik som man kan plocka upp och peta in i nutid på något sätt. Varför passar den här bra nu? Ja, men det är det som är Alltså, det är inte nostalgiskt tycker jag att peta in en gammal låt. Nej. Det är snarare så att den här är timeless och så här, jag kan få den att låta rätt i tiden nu liksom. Mm. Typ så. Gud vad bra mörkt och mullrigt. Men ändå med ljuset i tunneln. Ljuset i tunneln. <laughs> Vad känner du när du lyssnar på det här? Ja, men det är de här, men det är det som är så fett med, med minimal techno tycker jag. Att det är så här, att så skapa ett groove med så få element och att det kan göra så mycket att först typ när hi-haten kommer in, mm. då kommer jag typ och sen när klappen kommer då är det bara så här, nu, nu blir det inte bättre. Du Bara vänta på klappen. ja, exakt. <laughs> jag är verkligen, ja, jag har tatuerat in en, en TR909 på armen för jag, alltså jag älskar trummor överhuvudtaget. Alltså mm. liksom, så alla, när de, när de elementen kommer in då. Hur kommer det sig att du har, så, att du har liksom fastnat för trummor just, tror du? Jag vet inte, för att det finns så himla mycket attityd i det och det finns så mycket grejer som, jag tycker så här att eh, det här brukar mina kompisar prata mycket om, att jag tycker att så här, frågan oftast är fetare än svaret. Liksom. Och jag tycker att så här, jag tycker att mycket ackord i musik med typ mycket vokaler i dansmusik mm. ger för mycket svar. Mm. Jag tycker mm. att trummor skapar någon form av så här, mystik. Typ. Mystik, typ. Exakt. Och man, man, man måste tänka lite själv också. Mm. Och man vet inte riktigt vad det är som händer, om det är låten eller om det är någon som går och plockar glas i hörnet. <laughs> Alltså jag fattar. hur, hur typiskt är det här för det du eh, brukar spela själv? Ute? Ja, men jag, behöver, den här brukar jag försöka spela. Eller så Stockholm Murder eller ja, när jag mm. spelar techno. Då, då brukar jag spela sånt här, men också bland med ganska lite hårdare grejer. Mm. Vad, vad har varit eh, Stockholm Murder Girls bästa spelning so far? Ah, det är faktiskt under bron, Mm. typ för, i mars kanske, eller någonting. Ehm, när vi bara körde typ hela kvällen. Det var bara att det blev så himla, under bron är alltid väldigt magiskt. Liksom. Hur ser er eh, DJ-sommar ut? Um, ehm, vi har faktiskt inte så mycket grejer inplanerat eftersom att jag eh, jobbar på typ varje daytime nu. Just det. Eller jag är på... Daytime sessions på Trädgården alltså. Exakt, sorry. Daytime sessions på Trädgården i Stockholm. uh, <laughs> där jobbar jag typ varje lördag nu. Mm. Um, så då går det inte att spela så mycket. Men vi ska spela på... Vi har en egen daytime. Ah. Den 25 juli tror jag att det är. Som, och jag har liksom aldrig fått spela på daytime sessions. Och jag har liksom bara gått och väntat på det här nu. Men ja. jag vågar inte fråga rakt ut liksom. <laughs> och så nu så fick vi en, så jag är så jävla peppad på det. Kul. Mm. Va, hur kommer det bli? Alltså, episkt. Jag har bokat en sån riktig Mordor techno-session. Så att det kommer bli hårt som fan. She love a nigga persona So used to whipping Madonna, Cooking up like Vinny Hunter. I give a check to my mama. My Then I go flex designer. No and I just got me and me on it. I just got me and me out. What you got? On the band with them bitches. All around with them niggas. Riding for it like a river. Sky ain't never been a little. If she ain't down when I come around, young nigga ain't fucking with. And I just got me and me on it so used to whip whipping Madonna. Oh, so many watches, they think I'm a jeweler, but I'm just a sense with the time. I'm When I go so hard every day like I'm broke, but I'm just in love with the grind. Yeah. I started out with an eight, eight. I ended up with a nine. I see my first hundred thousand in five tens and twenties and fucked up my mind. I had to give me some money, money. All of my niggas a hundred. This a Skydola, it don't have no stones, and this shit a half of a hundred. I don't got no goons, I got creatures. Niggas so hungry they eat you, And the bitch wanna hear that yo got it, got it put shit all in the speakers. And I want a brand new Bugatti so I can pull up on Madonna. And I got that Taylor Swift and that Kylie Jenner and that Hannah Montana. And I got that boy, they call it dog food. I'm trying to eat, I want all food. And I got that Katy Perry and Madonna. Bitch better have my money like Rihanna. And they got me and Rihanna. She love a nigga persona. So used to whipping Madonna. Cooking up like Benny Hunter. I give a check to my mama. Then I go flexing designer. And I just got me and Rihanna. I just got me and Rihanna. What you got? i the a band with them bitches. All around with them niggas. riding for it like a river. Sky ain't never been looking, If she ain't down, I come around, young nigga ain't fucking with her. And I just got me and me on So used to whipping it, thunder. Keep the key like a leash. Key. Loud pack, no reef. reef. Shots fired at the seashore. Low number, I meet you. it. Keep me a Rihanna. But I'm a piranha. piranha. I eat when I want it. I want it. Got rich on the corner. I, I got the Al Green, I got Miley Cyrus, got bricks on Madonna. Tw- 22 for that 36, cause the two for my runners. Balenciagas, I done them. A mansion for mama. Ain't got shit for a bitch. Shit for a we bitch. only saving the money. money we get the tens, the twenties, the fifties. We only saving the hundred. hundred. Know what we do with the ones and the five. Yeah, we hit magic on money. Float them. I'm trying to knock a Rihanna tryna take her to mama, mama. I'm tryna run up a check, yeah. I'm tryna fuck up the summer. Now they got me in it. She love a nigga persona. So used to whipping Madonna. Cooking up like Vinny Hunter. I give a check to my mama. Then I go and designer. And now they got me in Miata. I just got me in Miata. What you got? I'm bad with them bitches. All around with them niggas. Riding for it like a river. Sky ain't never been a she ain't down when I come around, young nigga fucking with. And I just got me and Rihanna. Yeah, so used to whipping Madonna. I just got me and Rihanna. She like a nigga persona. I fuck with her forever. She was there when I had nothing. She kept it low forever. She can get spoiled forever. We bet the back of them ghosts. And she keep a real nigga focused. I just got me and Rihanna. And she like a nigga persona. She like the fact that I'm thugging. And never turn down for nothing. She know I get to the money. But she never trip off the money. She my little soldier forever. She kept it loyal forever. I just got me a Rihanna. Så gött med en hyllningslåt till typ världens coolaste nu levande kvinna. Typ. Älskar Rihanna så himla mycket. Jag lyssnade på henne i morse. Hon är ju så grym. Vad lyssnar du på för låt? Found love in hope's place. Så jag. Så bra. Vad, eh, vad är det som du gillar med Rihanna? Jag vet inte. Alltså hon, allt hon har gjort är ju fett liksom. Mm. Alltså allt från, alltså jag menar jag kommer ihåg liksom, vadå, jag var väl typ punkare när Ponder Replay kom. Mm. Men det var ju liksom, och den SOS, alltså det är fan vad bra. Och Umbrella lyssnar jag på oss alltså, fortfarande typ varje dag. Man fattar ju mer och mer också vad hon liksom vem hon är och eh, hur fett det är att hon bara är som hon är. Och ja, fan vad jag skiter i att jag tycker inte alls att hon, har, hon behöver inte vara en bra förebild. Jag tycker att hon är en Nej. förebild genom att inte vara det. Typ. Exakt. Uh, det här var alltså Joe Gotti och uh, Young Thug. Och den hette Rihanna. Ja. Den var fet som fan. Ja, så, så där borde ju folk göra oftare. Det gick ju liksom så här lite tag i att man skulle döpa låtar till namn, typ på gamla knarkbaroner och, mm, och sådär. <laughs> Men, det här... mer, hyll, mer hyllningar överhuvudtaget tycker jag. Alltså ja. artisterna sinsemellan, det är ju asfett ju. Vem skulle du vilja höra hylla vem? Oj, vad svårt. Gud, jag måste nästan få tänka lite på den. Ja, ja men gör det. Vi ska spela in din sista låt. Just det. Den så här tycker jag är upp. så fet. Berätta vad det är. Eh, vad heter den där Raw Constant You Broke My någonting? My Den. My Den. Jag hittade, jag hittade den här efter jag hade varit på en, när jag var på Sonar, mm. så var jag på en legendarisk klubb som heter Vetro. Som är typ en villa i typ glas i bergen. Det wow. Är liksom, det är, ja, och världens bästa lineups, bla bla bla. Och så stod det special guest på på affischen och jag mm. bara, det är Ricardo Villalobos som är typ min gud. Ja. Och så bara var det det för en gångs skull. Gud. Så när jag kommer hem då sitter jag och letar musik i fem timmar och då hittar jag den här och när jag hittar den här, den här bara två visningar på YouTube. Lyssna wow. på det här. har du för känsla i kroppen nu? Wow. Jag har liksom när, när vi började prata lite om låten och den kom igång där, då kunde jag inte ens mm. avsluta min mening. Nej, bara, lyssna, lyssna på det här. Det är så fett när den kommer igång där. Jag, jag ville ju veta allt om här, den här festen som lät magisk i ett glashus uppe på ett berg i Barcelona. Där du så här förutspådde vem som var den hemliga gästen. Ja men det är en sån här grej som typ, så alltså Villa Lobos är liksom, han är lite så här gud i den här världen liksom. Mm. Och jag, alltid skäm, alltså jag skämtade typ fem års tid så fort det, för på alla sådana fester så är det alltid såhär yeah, secret guest, blah, typ. Mm. Och jag har alltid sagt att det vill jag lova oss, det vill jag lova oss. Och så en gång så, så när vi skämtade om det extremt mycket för några år sedan, då kom han till festen med sitt entourage och bara var där och festade. Och, du, och jag bara, och men nu är jag nära. Jag, typ. <laughs> gud, jag kunde, inte, jag kunde inte prata typ. Och jag bara, nu är jag ändå nära. Men jag, så jag tänker mycket på såhär law of attraction. Har du sett dokumentären The Secret? Nej riktigt lökigt, du borde kolla på den. Okay. Och då tänkte jag om jag tänk, om jag tänker på det tillräckligt mycket så Jaha, kommer han... det är så affirmationer Exakt. och... Uh. Så då slog jag vad på så här, när vi var hemma i lägenheten. Jag bara, ja men 100 spänn på att det är Villa Lobos. Mm. Min polare bara, du får ett paket cigg om det är det. Så bara kom jag in och jag bara, ge mig det där fucking paketet cigg. Det var fan Villa Lobos alltså. Men någon gång måste det ju ske också om du har sagt det varje, varje gång. Jag vet, men han är också en sån som du vet blir bokad till alla fester men aldrig dyker upp. Ah, okay. Så han är också en sån. Och det sjukaste är att han spelade som så andra akt typ på kvällen. Mm. Så för tidigt också. Alltså, så att det, var, nej, det var magiskt alltså. Vad är det som är så himla speciellt med honom? För han är så himla forward thinking när det kommer till att göra musik. Mm. Han har sagt så himla fet grej någon gång i någon intervju att så här, hans mål i, i, med att göra så här, elektronisk musik är att få det att låta så akustiskt som möjligt. Mm. Och det går ju typ inte. Eller så här, och det det gör det så himla mer intressant typ. Mm. Och så jag, han är väldigt kommersiellt eller stor kommersiellt så. Men, och jag hatade rätt mycket på honom i början. För det är väldigt så, konstig musik också. Men jag tror att jag fattar, jag, ja, jag, <laughs> så, så uppspelt här nu. Jag älskar verkligen. det. Sista låten. Mm. Uh, vad, vad, har du på gång i sommar? Vi fick höra lite om uh, eh, Daytime Sessions. Mm, eh, det borde folk gå på, ja. tycker För det, vi hade premiär nu i lördags. Mm. Och det var helt magiskt. Så att folk borde komma varje lördag kanske. Massa rök, bra stämning. Ja, men mycket trummor. Och... Folk är ja, glada. men sen Mitt så plan. vi åker ju på Underbron-gänget och till Garden Festival Kroatien? Nej, ja, jo. precis. Och har en båt där. jag åker dit på torsdag. Det låter magiskt. Sen är det Gagnef. Mm. Då ska jag ska ju... till Gagnef. Åh, vad roligt. Och spela. Fan, vad kul. Ja. Um, Spelar du? Nej, men Joy som jag jobbar med ska spela. Just det. Och det kommer bli episkt. Mm. Um, och sen så, jag vet inte. Jag ska spela på ett open air under Way West. Kul. Då blir det bara trummor. Då, kanske, då kan du komma kanske. Är det hemligt? Är det, eller kan du vara, ja, det är lite off Way Out West. Wow. Uh, det, är, det är ju typ ett så vanligt open air bara. Ja. Det har inget med Way Out West att göra. Nej. Men det är fett att det krockar med en sån helg. Ja. Då är ju eh, alla i hela Stockholm där. Spela, spela musik för eh, soluppgången mm. och så vidare. Det blir soluppgångstrumsbonanza. Alltså Johanna, så himla grymt att du var med. Det känns som att du borde ha varit med mycket tidigare. Jag kanske en... kan få vara med igen. Kanske, kanske. <laughs> <laughs> Det är klart. Uh, så grymt. Um, Tack för att jag fick komma till den här fina lägenheten. Bra musik du plockade med dig. Tack. Jag lärde mig en massa saker. Mm, du får spara de, de, filerna. <laughs> Vi avslutar med lite brötig rap igen. Nice, uh, det eh, gillar jag. Jan Gud uh, är remix-tagen. Han är king liksom. Så kungig. Mm. Vi hörs och ses. Ja, ah, tack. Tack, tack för idag.